den draun la avantaggio paroli angle. Lasta tempe mi bon chances multe voyagi en Europo pro mia laboro. Mi estas usonano, cae tial mia amico en Germanio diris al mi, che mi havas avantagion, char miam de nasce parolas en tiu lingvo, quiu estas la plei proxima al io considerebla, kiel internazia lingvo, la angla. Mi supposas che li pravas. Tamen mi tute ne desiras havi tiun avantagion. Mi estas civitano de usono, cae mi fieras pritio. Mi fieras ancau pritio che nia lando estas tre grava en la hodiaua mondo. Tio, pri cio mi ne fieras, estas la maniero per quiu ne subtenas tiun gravetson. Temas citie pri la usado de la angla lingvo kiel internazia comunicilo. Mi havas avantagion. Ni, usonanoi, havas avantagion. Ni estas la elito, ni regas tra la tuta mondo, cae ne pluregos, char ili, la ceterai, ne niam povos comunicigi tiel bone, kiel ni ili devas lerni internacian komunikicion dum jaroj e ciardecoi ili atingos nian nivelon neniam la ale lingvuloj ili ofte pensas ke ili perfekte uzas nian lingvon sed interni ni kaŝe komentas kaj ŝercas pri iliaj eraroj mi volas kriegi al ili Ču vi ne kapablas vidi, kiel vi faras? Estas vi mem, kiui for igas vian povon comunicigi. Estas vi, kiui daure metas nin super vin, cae super ilini restos. Ni estas la elito, cae ni regas la mondon. ne desiras esti elito. Ien citie estas usonano, kiu ne emas esti mondo reganto. Mi estas civitano de usono, sed super tio yes super tio mi estas civitano de la mondo homo i cie ai mi rigardas vin kiel ge kai ech kiel ge mi ne volas stari super vi pro maljusta justa avantaggio mi multe pli gius marshi a vi tiel ni povus condividi niain ain Tiel ni povus esti egaluloi tiel ni povus respecti unula alian. Tamen vi, ale lingvuloi, rifusas. Mi opinias, che vi blindigas vin mem antau la vero. La homoi shainas malpli intelligentai, ol ili vere estas, ciam ili parolas cun iu per ties gepatra lingvo. Mi trovis tiun ideon ce Claude Piron, esperantisto, cae de tempo al tempo mi convincicias pri gia pravezzo, ciam mi laboras exterlande. Esperanto estas creita ciel rapide lernebla, cae ec pli grave flexebla, tiel, che ciui homoi povu usigin sen shaini ale landanoi, sen shaini stultuloi. La Angla ne, se vi ne logias dum plurai iaroi en angle parolanta lando, vi niam maestros la neprescribitain reguloin, la senenombrain esprimoin, cae la subtilain nuanzoin de tiu lingvo. La nazia lingvo estas labirinto, confusa por la fremdulo. Gi estas kiel la tavoloi de cepo ciam vi comprenas unu aspecton de la lingvo, vi povas certi che sub gi troveblas esceptoi cae necomprenitai nuancoi. Lernu la anglan. Gi estas riccia cae belega lingvo, parolata en plurai landoi cun homoi amicemai cae culturoi interessegai, sed comprenu nepre che gi tutte ne taugas kiel internazia comunicilo. Pensu pri la homoi en via lando, kiui parolas sian propran lingvon misse. Pensu pri eraroi, kiui in vi mem faras en via gepatra lingvo. Ciu vi opinias, che ne denas parolantoi capablas juste concurri? Ciu tian maliustan mondon vi volas creii? ciu ciel civitanoi de la mondo, ciel anoi de la homaro, ne fieru pri tia mondo? Fine mi volus aldoni pensigajon pri tiu mondo, ciun ni creas. Mi comencis per parolo pri usono, mia lando, cae pri tio, ciel grava lando ci estas. Ciel ci tiel gravas, mi opinias, che uno ella la cefa i causoi estas nia forto, ne specife milita forto, sed forto en scienzo, industrio, diplomatia i relatoi, bel artoi, sporto, cae en multai aliae sferoi. Cial vi fortas en tiel diversai sferoi? Lau mi, estas tial, che ni estas lando consistanta el quindec landoi, consistanta el quindec statoi. Tiui statoi cun laboras, intercomunicas, cun dividas sia in diversa fortoin, cae tiel formas union, quiu estas multe pli forta olo la sumo de la quindec apartai statoi. Nun tempe ne vidas, che la Europa Unio havas la saman consigion. Mi invitas vin pensi pri nia mondo. Cia mondo ci estas? Cia mondo ci povus esti? Se ni, la civitanoi de la mondo, povus efice intercomunici, intercompreni, cae cundividi nia in diversa infortoin. Mi diras al vi, che ni ne capablas creiti an mondon per nazia lingvo kiel intercomunicilo. Bon chance, ni havas lingvon, kiu taugas, kiu justas, kiu ebligas al ciu homo declari, jen mi, civitano de la mondo, ano de la homaro, lasu min montri, kio estas mi, jen kion signifas intercompreno. Ien eblas pere de esperanto, ien nia comuna mondo.